Bai, hoi, eh, izinago importenta zian macho, eh, eta egun abazten magun eh, lehen leki asegurtatzen gini la urrentzila artino, beharlik ba, katastrofa nahi mal bat edo zerbait handikeia, ez tezagun lehen fini, hoi bat jago hamalau puntu abantzu ortez ko ekipa horren, talde horren kontre, bon, Hola, match animala sian egun egiazki goxo dik holako match baten ikusti, denbora de reiki ta jenteki. Hortezekeko talde hoi ekipa ezinagoko eh, ederrena eh, eh, duk kursi dudan eta ikaurten eta aiza ez duk bigaren eki hor ebatxik hulianiki uh, gozatu gutuk matxorren ikusten uh, zinez zartzen zutia uh, eta gibelin bi ekipeki isiatu dira tando johanitzen egiti eta mena bena defanzak eta melekietan zutia uh, markatzia Voilà, Egun maule aitzinin eh, eta ranioko gu kapitainaiki eh, eh, uh, uh, egin dela.